Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Lumang damit, bagong damit, pinapalitan din ng damit. Damit! Hoy, ang ganda naman ng ano mo. Ang ganda ng damit mo, tapos nagkakariton ka, social mo ha. Ah. Ano ka ba? Bumibili ako, ba, bumili ako ng mamahaling damit. Oo. Papalitan ko ng tatlong bote ng soft drinks. Ah, talaga? Ngayon, uso na yan? mayaman, hmm. gusto nila. Bawa, mayroon silang maganda yung, ano, yung, ang tawag doon, yung mga branded. Papalitan ko lang ng tatlong family size na bote yun. Pwede, family size pa ba ngayon? Pinapalitan ng... Marami akong mga pampalit dito, hindi lang bote. Meron ako diyang cellphone. Ano yan? Parang may scotch tape ka pa dyan. Anong para saan yan? Pagka hindi ako pinalitan ng maayos, tini-scotch tape ko, nilalagay ko rito. <laughs> Sige na. Parada ano ko muna doon. Parada mo na. Ay, ano yan? Remote control? Oh, Remote control na yung ano mo? Ay, teka lang yung flex mo. Paano yan? Ba, sige nga. Patignan mo nga. Patrasin ka, patrasin ka. Oh. Patrasin ka. Oh, sige nga. Tignan mo nga kung ano nga. Oh. Ang galing na, ang galing ha. Ah. Pero wala sa direction ha. Ah. Eh, ano nga eh, kasi may, yung raise niya hindi naka-on. Ah, o oh, yan, sige nga. on ko. O oh, yan, sige, on mo. Ikaw lang ang may ganyan na ano. Park ah. yourself! Park yourself. Alam niya na yon. Oo, susundin niya nung medyo may edad na eh. <laughs> Akin na. No, ready ka na? Oo. Okay. Dami natin bagong episode ngayon ha. Hindi ako sanay. Hindi ka sanay. Hindi ka sanay. Ito na! Sabi ni Robert Jan Atanasio. Atanasio. Bakit ang mga komedyan lagi sa harap ng tindahan nagpapatawa? Parang dati sa Ong at wala ka sa lolo ko. Sino naman nagsabi siya yung sa tindahan lang kami nagpapatawa? Hindi. Hindi, dito kasi nagsisimula yung kwentuhan. Ah, yan. Yan. Oo. Yun kasi yung mga komedyante talaga dati, mga walang ginagawa sa buhay yan, tumambay lang. Mm-hmm. nakakaisip yung maraming kwento yan. Tsaka chis, lahat ng chismis nasasagap niya. Eh. Yan. Pag sa tindahan ka umubo, tapos wala kang trabaho, lahat ng ingay ng paligid maririnig mo. Oh. Mag-aaway mag-asawa, mm-hmm. yung mga nagsusuntukan, oh. yung mga nag-iiwalay, mga nagliligaw, napapanood mo lahat sa tindahan yan eh. Tapos pagka, halimbawa, tumambay ka ng alas 7 ng umaga ron, alas 12, ang dahil mo ng kwento. Pag may umupo na doon, alam mo, ba kanina? <laughs> Oo. Ganun ba yung tsura? Ba kanina? Ganun unang panahon ba, ganyan na may tindahan na. May mga bata, Tambay meron na. pa nga mga, mga babae, yung nagkakarga ng bata, din nakaganon lang. Oh. Mm, Oo, oh, yan. <laughs> Yung bata nakahubad, <laughs> nakaganon. Oh, oh, oh, oh. Yung bata kumakain ng lollipop, pero dito dalawang ganon. Yoyo, akit baba. Iyak ko iyak! Uy, mo ah. Mm. Isang araw. Sa tindahan kasi nangyayari yan. O, oh, ganun, magpatulog yung bata. No look. Isa! Nagkakagtuwa kami! Kasi isang araw, nakakatawa to ha. Ah. Umihi ka pa! <laughs> Uy, naano yung bata? Oo, ganun Makulit sila eh. eh. Parang nakadisturbo pa yung bata sa akin. Pero may sa mga kaharian ba dati, meron ding mga tindahan din? na tinatambay ng mga kaya lang mga, walang mga ganito, mga tindahan. Ano mga tinda nun dati sa... Gold, ano? mga ginto. Gold? O diamond, mga ganun. Yung diamond, Manok, binibili wala, lang nila. eh. Mga tatlong pirasong diamond, ginagano lang niya. Oh. Dati? Oo, pinapalit yung anak. Oh, yun ito. Ito, <laughs> next question. Sabi ni Albinela Alday. Bakit sabi nila masama raw matulog kapag basa ang buhok? Baka raw mabulog. Totoo ba yun? <laughs> Sigurado pa. Masama talaga pag basa mo. Talaga? Bakit? Ano paluin ka ng nanay mo? <laughs> Bakit? Oo, bubulag sa sakit. <laughs> Bakit? Bakit? Ah, tutulog ka ng basa buhok katabi mo nanay mo? Oo, basa yung ano. Ah, anak, tulog na. Nagalit. Nagalit. Nagalit. Ba't ka natutulog ng basa ang buhok? Ano pang mga basaang bawal kang matulog? Buhok. Katawan. Minsan kakalabas lang ng banyo, humihiga. <laughs> Oo, oh, matik ka. Hindi matik nagtata- Ginagawang tuwalya yung kumot. Oo, oh, may ganun talaga. Basang <laughs> basa, biglang. Ahas. Tapos sinabi, Nay, ba't ang lamig? <laughs> Oo nga, ano pa? Yan, ano pa? Paa. Basa ang paa. Basa ang paa. Galing sa baha. Tutulog, ubaril lang yung sapatos, nakaganon. Tapos ano mangyayari? Hindi, kung, kung sa buhok, mabubulag. Kung sa katawan, ano mangyayari? Madudumay yung kumot. <laughs> Madudumay yung kumot. Eh, yung pagpaa, pagbasa yung paa, matutulog, ano mangyari? Baw. Dumi. Pagdumi. Dumi, galing sa sapato, sa baha. Oo. Natutulog ka ba nang di naliligo? Ang daming Pilipinong naniniwala sila daw pag pagod, bawal maligo. Hindi totoo yun. Totoo, yan, yan, yan. Dito nyo malalaman na kung matutuko yan. Sige nga, explain mo nga kay Jobert. Dapat di ka natutulog nang di naliligo. Dapat nga, natutulog ka ng basa eh. Sabi mo kanina, bawal. Sabi mo ano? Sa banyo ka matulog. Ha? Sa banyo, tapos magtuyo ka na, tsaka ka matulog. Ah, ganun Oo, pala yun. kung pwede nga, huwag ka na magbanlaw eh. May sabon ka? Yun ang, Makati! pin- yun ang pinakamalinis Makati na yung sabon? Yun ang pinakamalinis na paraan. Pagtulog, may sabon. Talaga? Yun, walang ano yun, walang kaso yun. Pwede. Ano, Wala. ano lang Kasi, mangyari? pagtulog mo, Wala na. Wala na. Tagal mong ina. <laughs> Yung totoo yan. <laughs> Tapos, pagtulog mo, nakikita ng nanay mo, ba't ka natulog ng basa? Lalabang ko na naman to. Huwag na lang. <laughs> Magic! Kumaga ano hindi na siya Sabon, mag-ano. may sabon na yun. Mag-ano na siya. Yan. Di ba? Tulong pa sa nanay mo. Alam mo, yung anak ko kahit tamad, nakakatulong sa akin yan, ha? Mm. Ano? Tutulong ko sa sabon. Nakapaglamag ka na. Nakapag ako, may sabon na. Oh. bait mo, anak! <laughs> Ayan. Kung matutulog kayo ng basa ang buhok nyo, dapat naka-shampoo lang. Para wag kayong pagalitan, matulog kayo ng basa pero may sabon. Ayan, pwede. Ang pupunas, matipid pa kayo sa tuwalya kasi hindi masyado duduma yung tuwalya. Ang pupunasan nyo lang ito. Tulog na kayo. Katanungan puso. Katanungan puso. Sabi ni Kenny Ventura, Tama bang pakawalan ang taong mahal mo kasi nasasaktan ka na? Pakawala? Ba't kasi tinatali nyo? <laughs> mahal, mahal. Pwede na. pakawala mo! Hindi oh, ako pakawalan mo na. Mahal ko to. Natali. Oh. Sawa mo sa mga kaibigan mo. Brad, sawa ko. Ba't natali? <laughs> Natali. Mahal ko yan. Mahal ka? Mahal, iya ko, pero susi. <laughs> Siyempre nga, pag nasaktan ka na, di yanin mo na. Ano pang inaano mo dyan? Pakawalan mo. Pakawalan mo na. Hindi, totoo niyan. Pag mahal mo isang tao, sabi nga lang, if you love somebody, set her free. Mm. If, you, if she came back, if she come back to you, you hate. At dahil dyan, punta tayo sa ating Britney Spears. Hmm. Babati po sa Asumbra family na laging sumusubaybay ng mga programa nyo. Kasi yun ah. na. <laughs> na eh, Nazam. Nazam! Boss Jobert at Boss Nonong, babati po ang Dimakuta family ng Montalban Rizal. Salamat po, Ahmed Dimakuta. Nakita mo ba yung pamilya ko, Dimakuta? <laughs> Natulog ako ng basa. Basahin mo kagabi. Tulog ako basa, hindi ko makuta. <laughs> Kawate po sa CID Family, Seed Family, mula sa May Kawayan, Bulacan. Alas 7 pa lang, inaabangan na namin ang show nyo, Paul Kenji Seed. Ah, Paul Kenji Seed. Hoy, lagi ako, Drago. lagi ako nanonood ng show nyo bago ako matulog. Pabati naman sa amin dito sa Ramos Family, Bala, Balyadosyo. Balyadosyo. Eh, cross, occidental. Ayan, ayan. Hindi, bago siya matulog, basarin yan. <laughs> Kuya George, pabati naman ang Team Alabang. Sila Ma'am Rom, Ma'am Meg, Ma'am Arian, at ang love na love ni Jem na si Ma'am Faye, mm. Jem Capil. Yan. At syempre kay Gilbert, paano sila makapagtansasin? I-like ang Facebook page ng Siri mo, tapos makakita sila ron ng post na katulad nito. At sa post na yon i-comment lang nila yung mga katanungan nila at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin. At guys, syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. At may yung vlogger version pa niyan. Tandaan niyo lahat ng tanong niyo kayang-kaya kong sagutin niyan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobber! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.